Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin amma ba'd. Tunachukua fursa hii eh, kama kawaida yetu ndani ya kila Ramadhani tunakumbushana moja miongoni mwa vitabu ambavyo vinahusikana na masala ya swaumu na kipindi hiki tunachukua kitabu kiitwacho Durusun Ramadaniyatun, Durusun Ramadaniyatun. Hiki ndicho kitabu ambacho tutakachozunguruka nacho, si kikubwa, kitabu ambacho kimewekwa kwa mfumo wa masala na majibu, ambacho kimeandikwa na Bilal Tahir Timbal Bila Bilal Tahir timbal bila ni kitabu ambacho kilichokuwa na faida adhim faida zilizokuwa nyingi mtunzo wa kitabu ah, ameanza na utangulizi akisema alhamdulillahi alladhi farada ala ibadihi siyam shukurani zote kamilifu za mstahiki Allah ambaye alifaradhisha swaumu kwa waja wake wajaalahu mutahhiran linufusihim min adh-dhunubi wal atham Allah akaifanya swaumu akaifanya swaumu ije kuwa ni kisafisho kwa nafsi za waja wake kutokana na madhambi na makosa anayoyafanya ahmaduhu subhanahu hamda shakirina, na muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, shukurani za wenye kushukuru. Wa ashkuruhu shukra alhamidina, na namshukuru shukurani za wenye kumsifu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu, nashahidilia kwamba hakuna abudiwaye kwa haki isipokuwa Allah peke yake, la sharika lah, ambaye hana mshirika yeye Allah alqailu fi kitabihi alaziz, Allah ambaye kasema kwenye kitabu chake kitukufu, faman shahida minkum ashahra falyasum, ambaye atakayoshuhudia mwezi miongoni mwenu aswaumu, bimaana ambaye atakayediriki mwezi wa Ramadhani aswaumu. Na hii ni amri, ni wajibu, ni lazima yoyote ambaye atakayediriki mwezi wa Ramadhani ameeneza shuruti na vigezo vya kuswaumu Ramadhani, ni lazima aswaumu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alqail, na nashahidilia kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallama ni mja wa Allah na ni mtume wa Allah alqaila fima utiya min jawami'il kalimi ambaye ni msemaji wa maneno mafupi yaliyokuwa na maana ndefu, maana pana. Man sama ramadana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alayhi, saumu Ramadhani kwa imani kuamini kwamba Ramadhani ni katika sheria za Allah subhanahu wa ta'ala wahtisaban na kutarajia malipo kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ughfira lahu ma taqaddama min dhanbihi mtu huyo atasamehewa yaliyotangulia katika madhambi yake sallallahu wasallama alayhi wa ala alihi wa, ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin ama ba'di Sala na salamu zimwendee mbora wa viumbe mtume wetu Muhammad na watu wa nyumbani kwake na masahabaze na watao wafuata hao kwa wema hadi siku ya Kiyama. Ama baada ya hayo anasema mtunzi wa kitabu fayaqulu al-abdu al ila afwi rabbihi al-alim, anasema mja fakiri mwenye kuhitajia msamaha wa Mola wake mjuzi man bitaksiri mutarifun, ambaye anakiri mapungufu yake. Na hii ndiyo haki ya mwanadamu. Kila mumin anapashwa kukiri makosa yake ambayo kamkosea Mola wake. Kukiri ni moja miongoni mwa sababu za kutubia. Akasema, wa min bahri lkhataya mughtarifun, ambaye kazamilia katika madhambi, katika bahari la makosa. Hii anataka kuonyesha ya kwamba yeye ni mwanadamu anakosea, si kwamba yeye ni mkamilifu, hana makosa, kama gisi imekuja kwenye hadithi ambayo wanazuoni wamehtilafiana kunako usahihi wake na udhaifu. Wamoja wamesema ni sahihi, wengine wakasema ni dhaifu, na yale anadhihirika ni kwamba ni dhaifu, lakini maana yake ni sahihi kwamba kullu ibni adam khata'u kila mwanadamu ni mwenye kukosea. Wa khairul khataina tawabuna, na wakosefu bora ni wale wenye kuharakia kutubia. Haya maneno yana maana iliyokuwa nzuri kuonesha kwamba vile hakuna mkamilifu. Wewe usijioni ni mkamilifu, usijipigi mkifua kujiona kwamba wewe ni mkamilifu na kuona wenzako ndio wakosefu tu daiman la Sote tunahitaji kuzichunguza nafsi zetu, hakuna ambaye asiyekosea kamwe. Akasema Bilal Tahir Timbal Bila, huyu ndio mtunzi wa kitabu. Hadhihi durusun tashtamilu ala ummahati almasaili fi as wa fadailihi wa ahkamihi wa sunanihi muayyadatun biladillati min alkitabi was sunnah. Hizi durus zimekusanya masala muhimu katika saumu, fadhila ya saumu, ahkamu za saumu, sunna za saumu ambazo ni durusu zinapewa nguvu kwa dalili ndani ya kitabu na sunna. Wadhalika biuslubin sahalin muyassarin, pia kwa kutumia uslubu laini, uslubu mwepesi. Idha qara'ahu talibu mubtadiu tanabbaha liakthari almasaili wa adillatiha, pindi ambapo mwanafunzi mubtadi yule ambaye ndio chipkizi ndo bado anaanza akisoma hiki kitabu atatanabahika kunako masala mengi na dalili zake. wa idha nadhara fihi lalimu hata mjuzi akitazama kwenye kitabu hiki, tadhakkara bihi ahkama siyami wa fadailihi, atakuwa ni mwenye kukumbuka hukmu za saumu na fadhila zake. Wallahu as'alu an yanfa'a bihi almuslimina, wallaha as'alu an yanfa'a bihi almuslimina wayaj'alahu khalisan liwajhihi alkarimi innahu sami'un mujib. Namwomba Allah anufaishe waislam kupitia kitabu hiki na ajalie kitabu hiki kiwe ni kwa kutafuta radhi zake Allah, yeye ambaye ni mkarimu. Kwa hakika Allah ni mwingi wa kusikia na ni mwenye kujibia maombi ya wale wanaojibia. Huu ni utangulizi ambao mtunzi wa kitabu alikuwa anatuwekea, na kitabu chetu tulivyosema kinimitembelea mfumo wa masala na majibu. Utangulizi wa mwanzo tamhid, utangulizi mambo ya mwanzo mwanzo katika masala ya swaumu. Suala la kwanza anaandika ma huwa swaumu. Swaumu ni kitu gani? Swaumu nini? Ni tunasikia watu wanasema swaumu, swaumu. Nini maana swaumu? Jibu lake ni kwamba aswaumu lughatan alimsaku. imsaku Swaumu kwenye lugha ya Kiarabu maana yake ni kujiziwia, kujiziwia na kitu chochote. Mfano utasema sumtu anil qiyami al-yawm, nimejiziwia kusimama leo sumtu ani naumi lyaum, nimejiziwia kulala leo. Sumtu ani lkalami lyaum, nimejiziwia kuzungumza hii siku ya leo. Na ndio maana Maryam alipoulizwa ulizwa na watu kuhusikana yule mtoto aliyeleta ambaye ni Nabii Isa alayhi salatu wassalam, Maryam kasema nini? Inni nadhartu lirrahmani sauma, nimeweka nadhiri kwa Allah ya kuswaumu ya kujiziwia Kujizuia na nini? Kuto kuzungumza na mtu yoyote kwa siku ya leo. Ama kwenye sheria sasa, ukiona aya imezungumza neno swaumu, hadithi imezungumza neno swaumu, wanakuwa wamekusudia nini? Kwenye Qur'an wanakuwa wamekusudia nini maana ya swaumu? Kwenye hadithi wanakuwa wamekusudia nini maana ya swaumu? Al-imsaku 'anil mufattirati ni kujiziwia na kila kitu ambacho kinachoharibu swaumu kila kitu ambacho unajua kinaharibu swaumu, kula, kunywa, tendo la ndoa, sijui kutukanana, sijui kutetana, kila kitu ambacho kinakuja kuweka mapungufu katika swaumu yako, jiziwie nacho. Min tului lfajiri ila ghurubi shamsi, kuanzia wakati wa alfajiri kuchomoza. Alfajiri ya ukweli, sio adhana ya alfajiri. Aa, adhana ni ya kutujulisha kwamba twende kusali sisi tunachokusudia alfajiri, pale penye alfajiri inachomoza, alfajiri ndipo inaingia, mtu unajiziwia na kila kitu ambacho kimeharamishwa, ila ghurubi shams, mpaka pale ambapo jua litakapozama. Maaniya hayo yote uyafanya, lakini uwe na nia ya swaumu, maana usije ukaswaumu tuta acha ni swaumu juu wengine miswaumu La, lazima uwe na nia ya taqarruban ila Allah, unanuia kujikurubisha kwa Allah, imtithalan biawamirihi, kwa kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, wajitinabu an nawahihi, na kujiweka mbali na yale makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Suala la pili, mata furidha saumu, saumu imefaradhishwa wakati gani? wakati gani saumu ya Ramadhani ilikuja kuwa wajibu lazima kwa kila Muislamu? Jibu, furida saumu fi Shaabani min as-sanati thaniyati lilhijra, saumu ya Ramadhani ilikuja kuwa wajibu ndani ya mwezi wa Shaabani kunako mwaka wa pili hijiria. Tukisema hijiri, maana yake ni kuhisabia kuanzia pale mtume alipohama kutoka Maka kwenda Madina alipohamia Madina ule mwaka ambao Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akafika Madina, ndio tunasema mwaka wa kwanza hijiri. Mwaka wa pili ndipo ambapo swaumu imekuja kufaradhishwa mwezi wa Shaaban, mwaka wa pili wa Kiislamu. Suala la tatu, bima yathbutu dukhulu shahri Ramadan, mwezi wa Ramadhan unathibiti kwa vitu gani? Tutajuaje kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia? tutajuaje kwamba mwezi wa Ramadhani umeingia? Hili suala ndilo suala ambalo tutakuja kuanzia katika darsa letu litakalofuatia kwa taufiki yake Allah. Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha إله anta astaghfiruka wa atubu ilaika